פרק כ"ג: כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך. ושמת סכין בלועך, אם בעל נפש אתה. אל תתאב למטעמותיו, והוא לחם כזבים. אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל. התעיף עיניך בו ואיננו, כי עשו יעשה לו כנפיים, כנשר יעוף השמיים. אל תלחם את לחם רע עין, ואל תתאב למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו, כן הוא, אכול ושתה יאמר לך, ולבו בל עמך. פיתך אכלת תקיענה, ושיחטת דבריך הנעימים. באוזני חסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מילך. אל תשג גבול עולם, ובשדה יתומים אל תבוא. כי גואלם חזק, הוא יריב את ריבם איתך. הביא על המוסר לבך, ואוזניך לאמרי דעת. אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו ובשבט לא ימות. אתה בשבט תכנו, ונפשו משאול תציל. בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. נא חיליותי, בדבר שפתיך משרים. אל יקנא ליבך בחטאים, כי אם ביראת אדוני כל היום. כי אם יש אחרית, ותקוותך לא תיכרת. שמע אתה בני וחכם, ואשר בדרך לבך. אל תהי ושובעי יין, בזוללי בשר למו. כי שובע וזולל יברש, וקרעים תלביש נומה. שמע לאביך זה ילדיך, ואל תבוז כי זקנה אמך. אמת כנה ואל תמכור, חכמה ומוסר ובינה. גיל יגיל אבי צדיק, ויולד חכם ישמח בו. ישמח אביך ואמך, ותגל יולדתך. תנבני לבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה, כי שוחה עמוקה זונה, ובאר צרה נוכריה. אף היא כחטף תארוב, ובוגדים באדם תוסיף. למי אוי, למי אבוי, למי מדיינים, למי שיח, למי פצעים חינם, למי חכלילות עיניים. למאחרים על היין, לבאים לחקור ממסך. אל תרא יין כי יתאדם, כי ייתן בה כוס עינו, יתהלך במישרים. אחריתו כנחש יישך, וכצפעוני יפריש. עיניך יראו זרות, ולבך ידבר תהפוכות. והיית כשוכב בלב ים, וכשוכב בראש חיבל. הכוני בל חליתי, הלמוני בל ידעתי, מתי אקיץ, אוסיף אבקשנו עוד.